Thank you. จจุวันนี้ไม่ใช่ใช่ยีมงูเมันผมครับพ่อไม่ใช่ครับเจ็นพรอจะรันปวดผมในกล้งใจแขนตั้งที่งูพ่อพ่อปวดไหมฮะพ่อปวดไหมไม่ ไม่ปวดเลยมันเมื่อยหลวงพ่อเดินไม่ ไม่เหนื่อยแต่ปวดครับหลวงพ่อครับไม่ไม่เหนื่อยแต่ปวดครับไม่ปวดเลย นี่มีที่ตรงไหนเจ็บปวดเลยตอนนี้ตั้งแต่ป่วยมาครับมีคนป่วยสบายมันผมหน่อยไม่โลเลยนี่มันทำไมมันสบายหลวพ่อสันใจได้แล้วหลวพ่อสันใจได้คนป่วยที่แสนสบายที่สุดที่ผมมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นความเดือดร้อนอะไรแต่ดูกกระดิกเป็นไรก็ไม่หมอเพื่อ ทางทีหนึ่งมาเย็นห้าคนหกคนทั้งไท้บานทั้งแพทย์จนผมมาคิดว่าแต่โตเขาจะส่งลูกสาวลูกชายเรียนหนังสือหนุนเงินเป็นล่ามเป็นแสนมาช่วยทั้งพ่อคนเดียวเนาะเราช่อยทรัพยากรของประเทศชาติเลง่ายหรือเปล่า มองพยาบาลเหมือนเทพพระธิดามองหมอเหมือนเทพประบุตรมองโรงพยาบาลเหมือนสวรรค์ได้านมองมองเดินนั่นสบายจริงๆนะแต่ถ้าผมมาอยู่กับราว่านี่เท่าไหร่มันก็ชวนให้ทิ้งยาวๆๆมาอยู่กับระว่าที่ไม่เป็นอะไร มันพูดถึงคือสอนสมัยปีห้าร้อยสิบสองดักเพิ่งเลยงามลูกถ้าเป็นมันตัวนี้ช่วยไปไม่รอดห้าวันไม่แตกไม่เจอมาแดงดับไม่ดูเลยนอนลูกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไร มีสติก็อะไรอยู่ถ้าจะพูดถึงฌานก็เลยจะยิทธิแบบเป็นความเหนือเหนือทุกอย่างพอเข้าไปสู่ภาวะไม่เป็นอะไรมันก็ลืมลืมเอาลูกลูกเป็นาสัญญาสังขารวญญาหนึ่งที่มัน แต่สลายมันไม่สูญเสียให้เหมือนขันเหมือนแก้วธรรมดามันเป็นมรรคผลเอาขันหน้าดับ มันเป็นมรรคเป็นผลนี่มันโดนถ้าไม่เหมือนเป็นกระยะเหมือนกระวงกับตาแต่บนกับตาที่เหมือนเป็นตัวอย่าง มันเก่าเวลาเราทิ้งอันนี้ทิ้งอยู่เลยมันใหม่ตทุกทีนานสองวันสี่วันมาดูฮะไมันก็ดีกว่าเขาเอาใจลองดูพอมาแก้ก็แก้ไม่ได้เขาทิ้งดีเป็นนกดีตอนนี้ เป็นนกตอนโมทิ้งพอทิ้งแต่นานๆมันก็ ไม่เคยไม่เคยมีคิลปะแบบว่าตั้งท่าเออที่มนจะไหนไม่รู้เลยวิชานี่ลินน้ำลงไฟต้องช่วยกันนะลินมาช่วยดินใช่ได้ดินอย่าไปทำลายดินนะน้ำมาช่วยน้ำไฟมาช่วยไฟลมมาช่วยลม มาดูธาตดินอะไรบ้างที่มันถึงธาตุดินมาเลยดูว่าฝนฝนล็กทำหนังเลยจะดูเยี่ยนี่จะดูมากมอเจตอบทางผิดใจปวดใจใหญ่ใจไม่ร้อนเลยฮะต่อโอ้ดินไม่หมดเลยอ้าวว่าหายเวไดิยินธาตุลมแต่ว่าประกอบไปด้วยธาตุดินลมมันก็ไปอยู่ในปอดปอดก็เป็นธาตุดิน ปล่อยมันเข้าไปอยู่ในไปบังคับกับใจของเสียออกตัวตัวเบาขึ้นมานะเบาหรือมาดูที่จะเบาหรือวันที่สามที่เสี่มาก ของเสียต้องออกดินมันบอกเก็บได้ไม่ได้พอรู้สึกว่าเด็กดินช่วยดินพอรู้สึกว่ามันเหกาะจะเบาก็ปวดเบาพอปวดเบาก็บอกให้วางห้าแบบนั้นผมก็จัดกับข้าวบางคืนให้ ม่เคยนั่งบนเตียงแต่ได้ปวดแต่ไม่เต้อ๋อใครเนี่ยก็คงเขียนหรือนะไม่ใช่ คือใครล่ะเป็นได้ดินเปเออน้องโตเขาเขียนอ๋อวถ้าดินเนี่ยเอามาเจอดินหรอนี่ไม่ดีเอาไปช่วยลองกันลองดูสิ กระบวนการชาติเองช่วยกันนั้นด้วยเขาปวดเบาเราปวดเบาก็บอกไปปวดมันเบาเนี่ยล้นเลยเปียกไปเลยที่นอนเปียกเลยแต่ว่าที่นอนเขามันเป็นสู้เข้าเดิมแล้วก็ปูพยายามเวลามันนอนลงไปมันเคลื่อนอยู่ห้องไอซียูนะ สี่ห้องนรกโอ้ยพ่อก็อาจจะว่านานด้วยไม่ดูเลยไม่ได้ท่านไม่ได้ท่านเลยหรือว่าเปลี่ยนที่นอนแม่จับยักไปพิษไปพิษไปแล้วบ้ามาตัววางตัวพอเขาตัวเขาใมาดูลม มีลมไหมเนี่ยว่าหายใจดูหายใจเยอะก็จะหายใจไปได้หายใจ็บได้ตามเลยหายใจไปนิดหน่อยก็ประหยัดลงมือขึ้นสมมติเรามีเงินยี่สิบบาท เดินทางยี่สิบวันเนี่ยจะทำได้ไหมจะไปได้ไหมยี่สิบบาทเดินทางยี่สิบวันต้องกินข้าวต้องกินน้ำตรวจลองดู พอประหยัดเราอุ้ยไปเอาอีกแล้วขึ้นลมเนี่ยไม่อยู่ก็เพราะว่าทิ้งไปเลยทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปมาแล้ววันต่อหลายวันมีเสียงพูดคนนอกมีหมอคงสักจเสรัฐ ที่เคยไปสอนธรรมที่วัดมหาไหลรงนั้นแต่ว่าจไปทราบข่าวทำดีว่าหลวงพ่อไม่สบาย ไม่ ใส่สามไม่ข้อเท็จจริงหนูทองผลส่งสารที่ให้โลกที่น้องพ่อเป็น ถ้าเป็นก็เมื่อยในตับปอน ยังไม่มีตัวยารัสษาแต่หลวงพ่อเป็นหนึ่งไม่ใช่เกิดที่ตาบอดเกิดที่ก้อนเนื้อโตเร็วที่คอมันจะย้ายไปอยู่ตาบอดรักษาง่ายเล็กเงาตัวเดียวมีโบด้วยไหมเราดึงแขนสวัสดิ์ข้าพเจ้าเราไปเขตเัศนรักษา หลวงพ่อเขียนโดยวิธีใดทั้งสิ้นมาถึงน้องกีฬาหลายคนสงสารกันน้องกีฬาเขาก็เป็นท่านดาวิไลแล้วมีทุกอย่างอืเขาไปเรงเองก่อนขี่เกียบเรื่องคนเพื่อที่หายใจงก็ได้ มันยุบลงหลับยังก็เมื่อยเจอเลยแล้วก็เขาก็ใส่ท่อท่อเหล็กกระดาษที่ถามบางคนถึงถึงปอกเลยน้อยเจอไปได้แต่ว่าเหอนปกติเด็กที่เหตุการณ์ที่เด็กผมเสียบขาก็ร น้องเพิ่งเอาเพิ่งเอาเอาเอาเกินในสั่งมาลูกลูกนี่น้องหลวงพ่อลูกทุกลูกลูกลูกมันเป็นอย่างนี้อาชีพว่าลูกมันต้องเป็นลูกลูกลูกทุกน้ำที่มันจะต้องได้ทังคนเลยในที่ทุกคนเลย อูปสมมติการสมมติวัตถุอาการต่างๆโอ้ยอันที่มันเกิดอยู่ที่เป็นกิจการอาการของลูกพ้าลูกเป็นอาการไม่ใช่ลูกวัตถุลูกก็เป็นวัตถุหนึ่งโรคที่มันเกิดขึ้นก็เป็นวัตถุหนึ่งมันแสงแดดเมื่อเกิดขึ้นมันก็มีคนโรค ลองฝนเกิดขึ้นมาก็มีความหนาวอันที่มันเกิดขึ้นกับโลกอย่างไม่ใช่หรอกโอ้แต่ช้างขึ้นใหญ่เลยตอนนี้แต่ช้านกันดูความแต่ช้างของสมองไม่ใช่เพื่อฝังโอ้ห้าวันหกวันห้าวันสี่เดือนประสบก็ตอนนี่ยนอนอยู่ ต่อมาพอเขาบอกว่้ฉีดยาจริงเขาว่าพูดให้ฟังยาตัวหนึ่งหลอดหนึ่งแสนกว่าต้องใช้ยางน้อยทั้งหมดหกหลอดหกหลอดตัวอะไที่บอกตัวเสก โรงพยาบ้านจ้อนน้าใช้เงินมากแต่หมอบอกว่าหลวงพ่อรักษาติดเอาเกลเกลพ่ออยู่เป็นติดสงวัดที่รยนเงินงท่านสี่ต้องเป็นพระครูต้องเป็นต้องมาหาตัวเรียนจบประโยชน์ที่เกิดหลวงพ่อรักษาติด แต่ว่าใจหนึ่งมันไม่กระโตเราเลยแค่ทรัพยากรของประเทศชาติชาตินี่กำลังเกิดขึ้นมาเลยนะเราทำเลยเราต้องไม่ต้องตามไม่ต้องยามมาเอามาเอารูปกันมาเอารูปมาพัฒนาลูกพัฒนาลูปก็ พอประมดประดาลูกไปเรื่อยไปเรื่อยไปวันนี้เขาก็งอมันเดินเข้าแถวกันหลวงพ่อมีเตะตอดโตออกแล้วก็ตามใจเราะว่าชีวิตหลวงพ่อเนียไม่จำหนูจะให้ตายจะให้เหลือก็ได้ตรงนี้ก็หลวงพ่อไม่มีอะไร างทีเสียนั่นจริงตไม่กลัวเลยพ่อเขาไปถึงโอ้คึกเลยแล้วเขาก็วางมต่เขายืนคุยกันองค์หมดเท่าไหร่แล้วโอ้น้องเขาก็เจ๋งเข้าไปอีกสามสี่คนมายืนขอบเตียงแล้วก็ดูเทศบาล ประมาณเจ็ดคนง่ายเลยเอยนี่ก่อนเอยนี่ก่อนมายิงเสียงพอเขาบอกว่ามันเจ็ดคนเท่านั้นก็ก็ฉันบ้ากลัวตายไม่มีเลยพอเขาตรวจท่อสลบพอสลบเขาไตหลงกรงพยาบาลนี่ aquilo, porque é o Evangelho. Agora, tudo se vê. Agora, o bom lobo, o o ถามเลยได้ครับไอ้บ้านตกตรงมันดึงหมดนะอะไรล่ะตรงจมูกอ๋อ ร่งเดินทางใจจุดนั่งเดินกาไบ้าใจธรรมชาตตรงต้นมันเลยตะตะตะพุกโธตะตะตะพุทโธนั่งรอมันหายใจได้ที่เคยหายใจด้วยตอนเด็กงบไปยืนอยู่ข้างๆแล้วมัฟังใจ มัน่าจะมีมันเราไม่น่าจะมีสนามถาเลยถ้าพวกนอนหายใจอยู่นี่นอนหายใจอยู่นี่เมือนกับเราไปดูปะการังผมก็ไปดูปะการังเลยมดจ้ามงเป็นนะเราสวมมากกว่าเอามากกว่าของหัวโยง นี่หายใจกลุกันหายใจน้ำบ้างเป็นโรคดีกันหายใจอยู่นานเอาไปมาก็เลยเขาย่อยให้ ว่ายาให้คนตายอู้ตายเหมือนพ่อจะเหลือได้ร้อคนตายเดี๋ยวก็ถามกันต่อไปถามนั่นแหละตอนที่ย้ายห้องต่างตอนที่ใครบานเข้าก็มีมหานายมีพระ นั่งนอนนอนเข้ามาทำทำอย่างนั้นแต่ว่ามันท่านเนโตษเราดังนั่นไม่เกิดห้องทุกข์ทุกขแค่แม่ได้จริงใช่ไหต่อหองใจไปแล้วก็เอาออกเจีนออกก็หันนั่งหายใจด้วยสิ่งเดิมๆสองวันสามวันสามวันเขาก็เอาสายยาง ่อนไม่เข้าใจสายยางหนห้อยกินข้าวผมก็กินข้าวลองดูนะเอาข้าวใส่ใส่ยยางห้อนก้อนทางท่านที่บางพ่อก็ไม่รู้ว่ามีสายยางอยู่กินข้าวอะไรมาโนอนก็ยืนเอาอีกนะทำไม่พอ อืมก็กิน สองตามวันตทำมันก็มันเจ้อสายยางออกนะมันพ่อขั้นใหญ่นะพอขั้นใหญ่พอขั้นใหญ่ก็ดึงดึงดึงดึงตั้งแต่ก็พ่อมันยาวพอสายยางออกกินข้าวแล้ว คิดแล้วก็ว่าเขาเจอแล้วก็ขึ้นห้องติดตรงนั้นเลยพอเขาย้ายขึ้นติดตรงนี้ก็เจอเพื่อนเจอนี่ติดตรงเขายังต้องติดเป็นเดือนแรกเขาจะให้พระที่ไปดูแลเพื่อหลับื่อนอน อืมเขาก็ดีจะนอนอยู่โลกรู้สึกว่าแต่ว่าเบื่ออาหารอย่างใดเบื่ออาหารอย่างกินข้าวก็ได้เลยจนถึงทุกวันนี้มากินก็ได้ไม่ใช่ ก็กลับมาบ้านแม่ได้คงก็ต้องเข้าเกียยเข้าวเกิดเกิดกระโหลกดวงเกิดตะไคร้ถึงข้าจะเยอะไม่ใช่ถ้าวันใดฉันทางไปฉันไม่ได้เลย ยให้ฟังหน่อยถ้าผมไปตายพูดดีกี่กี่ปีกันเนี่ยทุกท่านสงบดีสอนเรามอาบเด็สะดวกก็มาดูว่าอะไรอะไร เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนกินไม่ก่อนอย่าไปเล่นนั่นเล่นนี่มันบอกยี่มันพ่อถวยว่ามันโดนฮะแกงเห็ดมันหมดพ่อถวยว่าผมอะไรแกงเห็ดหมดพ่อถวยว่าลดอ่อนลงแกงแกงสมบ่แกงเห็ดยังหมูข้องหมูก็ใส่สมใบออกแบบบ่ไม่พับออกแบบใบสมป้อยบ่โมนี่มีอยู่หนึ่งคนนั่งไม่ตายไปหรอก

เราอะไรไม่มีไม่เป็นอะไรผมเคยพูดนะไม่มีไม่เป็นอะไรโอ้มันสบายดีเลยจะได้ยินบ่ไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรก็ับอะไรมันไม่ใช่คำพูด มันเป็นของมันเองแล้ว ถ้าเขาดูเขาทำมันเป็นอย่างไรเขาจะดูมันก็รอรอคอรอยคอมันงเป็นรอยคอขึ้นต่ำขึ้นยาก รู้จักไหมลอยคอรู่ัครับมันไม่ต้องร้ายยอดเป็นยอดจำต่ำนี่เองลอยคอจำมันก็สูงกว่าทุกคนะจำลอยคอจะขึ้นไปก็ต้องไปจนไปมหาลกเลยนะมหาลกเลยอืมลอยคอถ้าเขา ทำให้เขาที่เดียวเทียบท่าได้ซึ่งฝึกเข้ามาแล้วครับงันได้อะไล่ะนี่เรา๋มีช่องยังเหรอเราสองมันอยู่ ที่แรกเราก็ว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมนุปัสสนาเราว่าไปที่เดียวเข้าจริงๆแล้วมันเป็นมันก็เป็นเลย ไม่ได้ว่าเลยเป็นเองมันคนหัดขับรถคนหัดขับรถเองเขาต้องมองไปข้างหน้าถ้าใครขับรถไม่เห็นใครมองขึ้นข้างหลังคนขับรถต้องมองไปข้างหน้าเมื่อเขาบองไปข้างหน้าเขาจะต้องเจออะไรอยู่นีดเขาจะหลบเลยบทเรียนตรงนี้ ใครบอกเขาไม่มีใครบอกเราก็พูดนะนะภาษาที่เราสอนกันเป็นรู้เองไม่มีใครไปอยู่ไหนอยู่บนเขาใครบอกคุณไม่มีใครบอกมีคนอยู่ตรงนั้นแค่อยู่ไม่ใช่ถ้าพ่วงอยู่หรือไม่ใช่ใครบอกคุณไม่มีใครบอกใครรู้ ดยู่ะมีของคุณอยู่ข้างหลังนู่เรลงมาตัวโกหกพยานทั้งไม่ได้โกหกมันของเราอยู่แสดงว่าได้ไม่ผ่านแล้อเขาเข้าไปเรื่อยๆนี่เวลาเป็นเงินเข้าไปเรื่อยๆทำลายยิงเรามีอารมณ์มั่งเต้น ความลอยความโลภความโกรธความหลงจิตใจเดินเปลี่ยนไปด้วยไม่ตตากรุณาจะไปว่าที่ถึงที่อยู่ช้าชีวิตต่อไปนั่นสิ่งต่อมาที่ทำยาเข้อความเชื่อสนับสนุนสิ่งมีข้อความนักโดตั้งรวมนักตั้งตัวทางข้าของที่สัตย์สิ่ ต้นหน้าตาแล้วก็ได้สื่อเป็นอันเดียวกันเลยไม่ต้องไปเลิกเป็นเดียวกันไปเลยโอ้เทียนสอนผมเทียนร้อยสิบสองในวันนั่นเป็นเป็นปัจจุบันก็ประผมไม่ใช่เป็น อดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นปัจจุบันอันเดียวเลยอืม อางน้อยโพสคนเดียวอดีตคนเดียวปฏิบัติคนเดียวนี่แต่ถึงหลวงพ่อเทียนผมเคอประสบการณ์ตอนที่เป็นใหม่ๆหลวงพ่อเทียนหัดเบื้องแต่พอเราขันมาต่อต่อที่เรียนมาแต่เราถือเท่าที่เรียนมันก็ไม่เป็นสุข เอาขัดเองมนตองเลยนอนแตกแล้วมันก็แตกแล้วมันก็เตรียมตัวว่าเชือกที่กันขาดเอาเก็บกันมันก็เป็นเชือกเดี๋ยวเราจะให้มันก็ออกด้กันขันหน้ามันตรงกันไม่ใช่เลยเอเนี่ยขันหน้ามันแตกสลายมันเป็น่กเป็นผลนะ เป็นดินไม่ได้เลยมีประโยชน์ส้างก็เลยได้ครับโอ้สนุกดีมากตอนนี้ต่อไปถ้าผมมีวิธียู่ผมจะสอนคนก็ยังไม่ตายไม่ตายได้ก็ได้แล้ว ล้วก็เป็นนี่ประเทศแรกบ้างจะปลูกป่าเรื่องนี่การดึ่งก็ให้เพื่อนไปปลป่าที่ผู้เวลาเท่าสองโาใช้ยิ่งช่วยของโตเวเราก็เป็นดึงมากเลยเกินเป็นนี่ประเทศชาติ ใช้ทรัพยากรของประเทศมากทีเดียวรู้สึกว่าปลูกยังเิอน้อยเลยเลยมีกำลังใจขึ้นเยอะแยะเลยยังไม่คิดว่าอ่ะ้องไปตายก็ดีเลยตายก็ดีเหมือนกันแต่ว่า ตอนที่ยังไม่ตายมันต้องรักษาต้องเยียวยากินยาทั้งมะกอกยานี่นมในร่างกายเราต้องมีอะไรมีแต่ยาเขาเขาไม่อยากให้เราตายเขาซื้อรถให้เราคันร้านเขาตาย ร่างระบอกเด็กขับเคลื่อนสี่ล้อได้ถ้ามีเก็จะต้องไม่ตายนะถ้ามีเก็จะไม่ตายถ้าตายเขาคงจะเสียใจถ้าตายจริงก็หลายคนที่เสียใจเพราะว่าเอาจริงแล้วโอ้ มีผลต่อสังคมดีต่อเราไม่ใช่น้อยเลยในโลกเนี่ยเราป่วยออกจากโรงให้บานโยนก็มาให้พักตั้งสาธารุขอย่างดีเราไปสร้างสติให้อยู่ในวัดอย่างดีนี่มันไม่จำเป็นต่อยังไง รู้ว่าจะตกตรงไหนทีนี่การนั้นเกิจาใจอยากอยู่ที่นี่อยากตายที่นี่งมอแต่งเพื่อนได้อะไรบ้างแต่งโอเคการทำสิ่งถ้าตายไม่ไหลก็ต้องไปเผาเลี้ยงจ้าไปหวานเอาล่างเม็ดดีกว่าาสีทั้ง่อง เขาเลยก็บอกเพื่อนเขาแรงเก็บกระดูกตั้งแต่เ้าบื้อเมื่อั้งไปแยกฝุ่นเกิดบองสกุลเต็มเกิดบองสกุลตายอย่าไปทำนั้นเก็บมีพระสี่รูปหัวรูปสามรูปช่วยกันไปเก็บไปเรื่อยๆ เอากระดูกใส่ท่อสักสองมาลองเก็บกระดูกแล้วก็กดที่สุ่นให้หมดพอยี่สุ่นนั่นไปฝังใส่คอไผ่ให้คอไผ่มันนูนแล้วก็กระดูกรอ้ท่อเอามาให้คนมือผมก็เลยบอกว่า เอาไปดูก่อนวางเอาโลกจค่หน่อยเอให้กันดูก็คือโลกรวมแล้วก็รวบรวมก็ดูเอาไว้แล้วก็ฝังไว้ที่ใดก็ได้ห้ามไปบางสกุลเป็นได้แต่บางสกุลตายแม่าสงสาร แล้วก็มาเข้าเกิดอธิษฐานถ้าจะเกวดจะเกิดข้างเดียวรวมกันหมดน่ป็นสามสว่างแผนไม่ได้ อย่าตั้งวงทานมาตั้งอาหารตัวหารข้าวจัดแต่ชีวิตไม่ต้องแจกน้ำคนละขวดเราได้โซเสริมการกินเงิน คนจนให้ทำแบบคนจนเราตัวคนมีน้ำใจเอาด้านใจอย่าตัวคนมั่งมีมาสมัครต้องลองคอนลองอะไรเลยเป็นนิดนึงโอ้ตา่ขอด้าด้วยอย่างเดียวไม่มีน้ำใจ ช่วยกันอย่าไปแสดงความมั่งมีศรัทธาใหญ่โตไม่ต้องรอทำแห้ง่ะยแล้วก็ถ้าจะถ้าจะทำนั้นก็ขออยู่กับหลวงพ่อเทียนให้อยู่กับหลวงพ่อเทียน ถ้าเป็นคือดีก็คงไว่าหลายนึงมันก็เขียนมาหนึ่งก็หนึ่งฟังได้อาจจะซ่อนไว้ในป่าย้อนให้เห็นคิดถึงนะเคยเห็นซ่อนไว้ในป่าเวลานี้ผมก็มีเที่ยววันหนึ่งของหลวงปู่เทียนหลวงปู่พระหลวงปู่เทียนไปเที่ยวทั่ว โลกไปไหนเข้าหลวง่อดียงใจย่างไปเที่ยวรอบโลกแหมดถ้าว่ามันหมดผมก็เจ้าบอกเพื่อนเอาเป็นเที่ยวหลวงพ่อเทียนนะนี่ันก็แปลว่าตอนที่ผมไปหยิดดูผมไม่ทันเพื่อนนะเพื่อนเขาคุย คุยู่แลกหมดเลยผมไปเขาก็ได้นี่แหละนี่เที่เท่าโอ้ยร่างเสียเล่นกับคุณเปียกสองคนรู้จักไหมครับผมคุณเปียกรู้จักคุณครับผู้หญิงคนหนึ่งเสียไปเสียมาผมก็เสียคุณเปียกไปเสียเห็นเที่ยวนี่เลยหลวงพ่อหลวงพ่อดูที่หลวงพ่เสียไปนี่ มาดูมันเป็นเขี้ยวนะพ่อขอได้ไหมพูดเลยเอามาใส่กล้องทีมถ่ายรูปเอาสำลีใส่เรื่องนิดเดียวหลวงพ่อไปอินเดียพาหลวงพ่อเทียนไปลูกลูกฝุ่นในสำลีทียนสถาน แล้วชื่อไปบโลบุโต ไปโดนเสียไปฟิลิปปินส์ตรงไหนที่มีสาวรพุทธศาสนาของพ่อพ่อเถียนต่อแต่เวลานี้ที่อยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้นะมีตู้ลังหนึ่งเจอจะไม่ได้ตรงนี้ วันนี้ผมก็ไปดูมีเว้นตาหนึ่งราคาสองหมื่นกว่าบาทยังหาไม่เจอตัดว่าจะตัดเล่นไหนราคาสองหมื่นเพราะว่าเจ้เรื่แรกเป็นขอบเป็นทองคำก็ยังหาไม่เจอได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์สมควรผมว่าจะควรทำพิพิธภัณฑ์อะไร ตัวบรรดาเลยจริงๆก็เลยยังหาสู้ไม่ได้มีบาดลูกหนึ่งจะเอาบาดใหม่มาใช้ก็จะได้ที่ไหนครับแว่นตาก็จะได้แว่นตาเปนแว่นตาเห็นสองมันสองมันมัน เราจะไปตัดแว่นใหม่แว่นนี่ดูดูอะไรก็ไม่เห็นนี่ก็เหนียวตาก็ปวดเวลานี้อาจารย์หมดท่าไปแล้วหลายอย่างเรื่องอืมบางทีเราต้องตาย แต่คนนี้จะเป็นยังไงก็รู้ครับเราจะต้องไปหมดแน้ใช่ไหมแล้วคนหนูเอารถมาฮะเอามาค่ะความรู้สึกกับินมันมันจะมันมันจะเป็นยังไงกันฮะความรู้สึกตัวกับกับดินกับธาตุดินมันจะเป็นยังไงกันได้ ก็อันเดียวกันผมรู้สึกมันไม่ได้สร้างมันมาก่อนนะ แต่ก่อนเราสร้างผมรู้สึกเดี๋ยวนี้ไม่ได้สร้างเลย ลองรับทุกที่ทุกทางย้ายใจมันก็เป็นไปเองดีอยู่เฉยต้องเป็นไปเองมันมีที่อยู่ว่าสุดท้ายคือไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นสุดยอด ไม่ต้องปฏิบัติทำไม่ต้องปฏิบัติอะไรมันเป็นสุดยอดสะดวกไปได้ไม่ต้องไปลงลุนลงแรงเครื่องไหลไปมาไม่ต้องมันเป็นเองสุดยอดดูทางที่ดีเสร็จหมดหรือว่าไปบนตั้งขนาดน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นเลย มันหลายไปแล้วพอเป็นอุปชาต่เป็นอุปชาบวชเขาจะผมก็บวชนั่งอ็ชื่อแบบไม่พวก็อืมแล้วพวกตาเจ้าร้องไห้อืมเป็นพวกตรวจต้องเป็นโ้บอกไดอเป็นนางนางเป็นประธานนางเป็นประธานนางปวดขาเส่นขาถึงได้ ก็ท้ำไปแต่เราได้ที่ก็หมูของเราก็ซ้มีกติดีมันเพื่อสันมันสั้นเพื่อเวลาเขาบอกผิดเขาคนนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเรารู้เราต้องให้วิปัสควบคุมเนี่ยนะไปเวลาเนาะ นื่อยว่านั่งบนนี้เหนื่อยว่าแต่ถ้าธรรมดาธรรมดาก็มีเป็นเลยหลวงตาเขาดูสื่อไม่ได้ตอนนั้นเจ้าก็ดีไปทำการบางเจ้าเขาเขาเสียใจไาก็จะเขาต้องพูดแบบบางเจ้าเขาแบบเกลียดใหเราเนี่ยนั่นน่นน่น กิดสงครามแล้วก็ผมก็บอกพวกตั้งสายกับฝักถูกเราหลวงพ่อเขาไม่ได้สอนเราพวกเราเฉยๆนะหลวงพ่อก็ทำจริงที่แล้วตรงนั้นก็ไผ่ในวันนี้เกือบสองคนฟองหนูผมเลยห้านิ้ ต้นยางมากที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครปลูกต้นยางเลยต้องเล่าเลยน้องพ่อไม่ได้พูดแต่ปากทำแล้วไว้วัดต่อสู่ตัวหมดคนแล้วแต่ก่อนไปได้วัดหลายคนมาคิดอยู่ ว่า ปีกายนี่พูดออกปากได้แล้วว่าชาตินี้คงจะไม่มีใครไม่ตายแน่คิดเิทุกคนนะอ่าได้ก็จริงจริงจำแดงรอบรอบไปหมดเลยหน้าร้อยไปเลยสร้างปีเดียวเสร็จเลยรอโลกขอบคิดเห็นหมด แล้วก็เป็นไม้ก็ะโจนดูพื้นขึ้นตกจากเท่าเขียวนะเย็นแล้วครับอืก็เลยนะต่อตาใช้เพราะเขาไม่อยู่ที่คีอชีวิตเราบวชมาสี่สิบพรรษาน่าดูงานเขาเราเนี่ยหลายชีพที่ันเกิดขึ้นได้เห็นผลงานนี่มันเกิดขึ้นมา จัดการจนจบสมัยก่อนกับหลายคนที่ทราบกันมี่กงนวดดีเหมือนกันนักษาป่าอยู่ที่ไหนก็สร้างป่าข้าวพระไหวานก็สร้างป่าวันหนูก็สร้างป่าที่ไหนก็สร้างป่าเอาชีวิตชีวาเป็นเดิมพันธุ์ เราไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวที่นี่ลงทุนจริงๆก็สามสิบกว่าปีนั่นก็ไปสนุกดีนะ นะเอาเาสั่เอางนั่งรถไปกับนลวงพ่อไรไปเขาต่อ ที่ไปร่วมประชุมหลวงพ่อที่ห้ามูคณะไปร่วมประชุมวันที่ผมผมยศโมกหลวงพ่อก่อนพระวันศาเราผมเดี๋ยวผมไปที่นำเรื่องนี้เป็นไล่หน้าในมูได้รับทาบนำโลกมีโลกมีครับผมอาจารย์เอกว่าสิเทียว่าจะมาบุนีน่ะว่าว่าว่ามืออื่นนั่นสันนะผมนี่ นี่วันที่หนึ่งผมอ๋อมือนยวันจันทร์นะวันจันทร์ เรีนพรบบุทธเจ้ารู้จะไปปลูกต้นโพวัดจับสีถ้ำโพ้็ก็ยังก่อนที่เขาด้วยอันต้นโพล้วพาศึกษาพุทธจงยันหยุดเชื่ออยากบาปเท่าใหญ่สร้างกุศลคนดี ให้ชื่นใจอะไรดูไว้เครื่งชาบูชาโคหวังชื่นใจแล้วก็ทำบุญไว้เึรื่งชาบูชาโคจะถูกต้องพตรงนี้ที่วัดสันติธรรม Enggak sama yuk. Gimana kau sih? Kau jangan kau nek kau dong. Ah, Terima kasih. Orang